Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր լրանում է Աфghanստանից խորհրդային զորքերի դուրսբերման 30-րդ տարեդարձը։ Բակո Սահակյանը ռազմական եւ քաղաքական գործիչների հետ աշխատանքային շրջայցեր է իրականացրել Զորամասերում եւ Արաշնագծում։ Հանրապետությունում գյուղատնտեսությունը լինելու է տնտեսական աճն ապահովող հիմնական ուղղություններից մեկը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնակցել է լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության թեմայով քննարկմանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին. Այսօր ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը կդառնար 60 տարեկան։ Արթուր Մկրտչյանն ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ։ Նա երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը, կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն անջնջելի հետ թողեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ։ Նրա ծննդյան 60-ամյակին նվիրված հուշցերեկույթ է կազմակերպվել Հադրուտ քաղաքի մշակույթի տանը։ Արթուր Մկրչյանի Կիսանդրու պատվանդանին ծաղիկներ են խոնարել նրա հարազատները, կուսակցական ընկերները, ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Հուշ ցերեկույթը շարունակվեց Արտուր Մկրտչյանի անվան պատմահերգարական թանգարանում։ Թանգարանի տնօրեն Մարինե Կարապետյան նշեց, որ Արտուր Մկրտչյանի անցած ճանապարհը 1988 թվականի փետրվարի 12-ից Հադրութում կայացած ցույցից միջև նախագահ ընտրվելը եղավ բորկտուն անսպասելի ու ցնցող։ Արտուր Մկրտչյանն էր վիճակված գլխավորը երկրի կառավարությունը ամենադժվար անցումային շրջանում, երբ իշխանությանը հին համակարգը փլուզվել էր, իսկ նորը նոր նոր էր դիլեր արձակում։ Նշեց Մարինե Կարապետյանը։ Մեկ ուրոպե լուրությամբ հարգվեց Արտուր Մկրտչյանի հիշատակ բանակը։ Իրենց ելույթներում Գոհար Մկրտչյանը, Միքայել Խաչյանը, Ղարիբ Բադասյանը, Լևոն Հայերյանը մանրամասը կանգարան Արտուր Մկրտչյանի կյանքին, նրան անցած մարտական ուղին, նրան կենսագրականին։ Փուշ ցերեկույթում ելույթ ունեցան նաև Ադուլտի Միքայել Մամելյանի անվան միջնակարգ դպրոցի սաները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Աфghanական պատերազմին մասնակցած հայերի թիվն անցնում էր 400-ից, նրանցից շուրջ 200-ը Արցախից էին։ Այսօր լրանում է Աфghanստանից խորհրդային զորքերի դուրսբերման 30-րդ տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ Արցախի աфghanական պատերազմի վետերանների միությունը նախաձեռնել է միջոցառում, նշանավորելու օրն ու հարգանքի տուրք մատուցելու իրեն շարքերից հեռացած զինատկից ընկերների հիշատակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աֆղանստանի պատերազմի ավարտը խորհրդանշող օրը հետխորհրդային տարածքի մի շարք երկրներում ընդունված է նշել որպես ինտերնացիոնալ զինվորի օր։ Արցախի աֆղանական պատերազմի վետերանների միությունն արդեն ավանդույթ է դարձրել փետրվարի 15-ի միջոցառումը սկսել Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում, ապա եւ Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի հուշակոթողին ծաղկեպսակադրումով։ Նշենք, որ Աշոտ Ղուլյանը թեպետ չի մասնակցել աֆղանական պատերազմին, բայց նրա գլխավորած առաջին վաշտի կազմում էր գտնվում աֆղանական Հունական պատերազմի բովով անցած տղաներից կազմված դասակը, բոլորից քաչ հայտնի առաջին դասակը։ Հենց նրանք էլ դարձան առաջին վաշտի կորիզը, որի շուրջ համախմբվեց վաշտը։ Դա առաջին հերթին փորձի փոխանակում էր նշանակում, մեծ զրույցում ասաց միության նախագահ Վահրամ Ղահրամանյանը։ Մենք տեսել էինք կրակող հակառակորդի աչքեր։ Մենք վարորդի համը գիտեինք եւ անցել էինք դրա միջով։ Եվ այդ փորձը փոխանցվեց միանշանակ, ասենք կարողացանք օգտագործել Արցախյան մերազատամարտում։ Երիտասարդ սերունդը հաճախ ճիշտ չէ ընկալում եւ հասկանում մեր հայրերի մասնակցությունը մի պատերազմի, որն ըստ էության հայության համար չէր մղվում։ Մեծ զրույցում ասաց Արցախի պատերազմի ակտիվ մասնակից Արկադի Կարապետյանը, խոստովանելով, որ ինքն էլ սկզբից չէր հասկանում իր հորը ով մասնակցել էր ու վիրավորվել աֆղանական պատերազմում, բայց եւ նշում է, որ ավակ սերնդի սխրանքը օրինակ էր երիտասարդ սերնդի նաեւ անձամբ իր համար։ Հավանցիկ էլ հաստորեն մեզ համար չեն կրվել, արության համար չեն կրվել, բայց իրանք որ գալիս են սովետի ժամանակ, իրանք մեզ համար հերոս էին, որտեղ կրվել են ժառություններ են անցել։ Ու այդ դրանով էլ է մեր երիտասարդությունը դաստիարակվել։ Եվ փորձ են ձեր բերել պատերազմի։ Եվ ասեմ ավելին, որ մեր ստեղծող բանակի առաջի շտաբը հենց իրանց բասենյակում են կազմակերպում ինչի, որտեղ իրանք այն ժամանակ լրիվ լեգալ կազմակերպությունն էր, հերիք չի ընդունում էր որպես սովետական եւ մենք այդ հնարավորությունն օգտագործել ենք։ Իհարկե հետո շտաբը տեղափոխել ենք եւ այլն, բայց սկիզբը կարելի ասել, որ մեր առաջին շտաբը եղել է իրանց աֆղանցիների միության գրասենյակը։ Աֆղանական պատերազմի վետերանների միությունը ներկայումս ունի 64 անդամ։ Մեսեդրություն միության անդամ Շիրակ Զաքարյանն ասաց. Ինչպես պատերազմական գործողությունների ժամանակ, այնպես էլ խաղապայմաններում մեծ աշխատանքներ են տանում ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործով, սոցիալական հարցերը վետերանների խնդիրները լուծման ուղղությամբ Աֆղանական պատերազմն անցած ու հետագայում նաև Արցախյան պատերազմում թրծված շատ զինվորականներ այսօր էլ շարունակում են իրենց ներդրումը բերել բանակաշինության գործին։ Խոսելով աֆղանական պատերազմի մասնակիցների Արցախյան պատերազմում ունեցած դերակատարության մասին զրուցակիցս ասաց. Արցախյան պատերազմին մասնակցել են բացառապես բոլոր աֆղանական պատերազմի բոլոր վետերան, ովքեր այդ պահին գտնվել են Արցախում, բոլորը մեկ մարդուկես մասնակցել են եւ ակտիվորեն են մասնակցել եւ նախնական շրջանում, քանի որ դրանք եղել են ամենափորձառու մարտական փորձ ձեռբերած մարտիկ, մեծ օգնություն են ցուցաբերել մեր բանակի ստեղծման, մեր բանակի կազմավորման եւ հետագայում էլ պատերազմական գործողությունների այդ մասին է վկայում, որ բանական պատերազմի դրաներից Արցախյան պատերազմը զոհել է մոտ 18 հոգի։ Միջոցառման ընթացքում միության մի շարք անդամներ ապարգևատրվեցին իրենց կազմակերպության եւ մի շարք այլ հասարակական կառույցների հուշամեդալներով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակոս Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են անվտանգության ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն Վակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Կամո Աղաջանյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ Փետրվարի 14-ին նախագահ Բակո Սահակյանը հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանի եւ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների ուղեկցությամբ աշխատանքային շրջայց է իրականացրել հարավային ուղությամբ գործող միավորումներից մեկի ենթակա զորամասերում եւ առաջնագծում։ Գնդապետ Սամվել Սարգսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական հերթապահություն կրող գումարտակներից մեկը, որն ի դեպ նախորդ տարվա արդյունքներով դասվել է լավագույնների շարքին, այսուհետ կտեղակայվի կապիտալ վերանորոգված եւ արդիպոլոր չափորոշիչներին համապատասխանող զորանոցում։ Հանրապետության նախագահը շրջել է նորաբար շինության տարածքում գնահատել կատարված աշխատանքների որակը։ Բակո Սահակյանը այնուհետև այցելել է Մեխակավանի Զինավան, հանդիպել սպայական ընտանիքների անդամներին։ Պաշտպանության բանակի ավագ լեյտենանտ Սիլվա Հովանիսյանը հանրապետության ղեկավարին է ներկայացրել իրենց ուզող խնդիրները։ Երեխաները մանկապարտեզ կգնան, ծնողներն էլ աշխատանքի կընդունվեն համ մանկապարտեզում, որովհետև բոլորը զինծառայողի կանայք են այստեղ ապրում, կլինեն աշխատատեղեր, իրանց համար զբաղվածություն կլինի։ Երկրի ղեկավարի աշխատանքային շրջայցը եզրափակվել է հարավային առաջնագծում։ Այստեղ Բակոսահակյանը հետաքրքրվել է օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ, սոցիալ կենցաղային ու ծառայողական պայմաններով լսել դիրքապահ զինվորականների առաջարկությունները նշված պայմանների հետագա հետագա բարելավման առումով։ Ինչպես նշել է Պաշտպանության բանակի սերժանտ Արտաշես Արությունյանը, պատրաստ են ցանկացած պահի կատարել իրենց արժև դրված մարտական առաջադրանքները։ Ամբողջ դիրքի ծառայությունը կազմակերպում այնպես, որ մի դիրքը ընտանիք է գոչվում, բոլորը այդ շատ ջերմ են ու կազմակերպված անում ենք այն գործողությունները, որոնք պետք է մարտի դաշտում։ Հսկում ենք մեր սահմանը, պաշտպանում ենք Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության ամենաառաջին դիրքը, Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի նախագահի հատուկ հանրարարությունների գծով խորհրդական Արայիկ Խարությունյանը հանրապետության զարգացման տեսլականը համարում է առաջիկա 10 տարիներին ոչ պակաս, քան 8% տնտեսական աճի ապահովումը։ Այս մասին նա ասել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում Արցախի տնտեսական հերանեկարների եւ զարգացման տեսլականը թեմայով դասախոսության ժամանակ։ Արցախում տնտեսական աճն ապահովող ոլորտներն են էներգետիկան, գյուղատնտեսությունը, ծառայությունների ոլորտը եւ այլն։ Արցախն արդեն ինքնաբավ է էլեկտրակայանի արտադրությամբ։ Էներգետիկան Արցախում ապահովում է 1000-ից ավելի աշխատատեղ, միլիարդների հասնող եկամուտներ, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Նա նշել է, որ Արցախում գյուղատնտեսությունը տնտեսական աճն ապահովող հիմնական ուղղություններից է լինելու։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է նաև, որ դիտարկվում է Ստեփանակերտ-Շուշի ճոպանուղու ծրագիր, որի նախագիծը կա։ Վերջում Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով խորհրդականը պատասխանել է ուսանողների հարցերին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանարտակ Բեգլարյանը մասնակցել է ապարաշ հասարակական գազམ་ակերպության նախաձեռնությամբ եւ մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ֆինանսավորմամբ գազམ་ակերպված լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության թեմայով քննարկմանը։ Քննարկման ընթացքում Արտակ Բեգլարյանն անդրադարձել է աշխատամություն ունեցող նշյալ անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում արկա որոշ հաջողությունների ու խնդիրների։ Նա շեշտադրել է մասնավորապես աշխատամություն ունեցող անձանց կրթության, զբաղվածության, հաղորդակցության, մասնակցայնության եւ մի շարք այլ իրավունքների պատշաճ ապահովման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման վերջում պաշտպանն իր պատրաստակամությունն է հայտնել հետևողականորեն ուշադիր լինել հասարակության տվյալ խմբի հիմնախնդիրների նկատմամբ եւ նպաստել դրանց համակարգային լուծմանը։ Կառավարության որոշմամբ ընթացիկ տարվանից Արցախում գործում է Հանրապետության շրջանային բժշկական հաստատություն ուղեգրվող բժիշկ մասնագետին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու նոր կարգ։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական եւ լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լուսինե Հովանիսյանի հաղորդմամբ գործող նոր կարգով բժիշկ մասնագետների ուղեգրման նպատակը շրջանային բուժհաստատությունների համալրումն է անհրաժեշտ մասնագետներով։ Նախարարության առաջարկությամբ բժիշկ մասնագետը կարող է ուղեգրվել ինչպես հիմնական, այնպես էլ համատեղության կարգով աշխատանքի հիմունքներով։ Պետական պատվերի շրջանակներում բուհական ուսումնառությունն ավարտելուց հետո ուղեգրվող բուժաշխատողին աշխատավարձին համարժեք չափով տրվում է հավելավճար, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության բնակվարձի գումար այլ վար աշխատանքի ուղեգրված բժշկին տրվում էր ֆինանսական աջակցություն 30-ից 80%-ի չափով, ինչպես նաև միանվագ վճար կենցաղային կարիքների հոգալու համար 100 000 դրամի չափով եւ տվյալ բնակավայրում բժշկի բնակելի տարածություն չունենալու նպատակով նաև բնակվարդ Ստեփանկերտ քաղաքում 40 000 դրամի չափով, շրջկենտրոնները 25 000 եւ այլ բնակավայրեր 20 000 դրամ գումարի չափով։ Այդ ֆինանսական աջակցությունը տրվելու է պետական շաբաթերի շրջանակներում ուսումնառած շրջանավարտներին, որոնք ուղեգրվելու են շրջանային բուժհաստատություններ, բացառությամբ Շուշի եւ Ասկերան, տրվելու է իր բնակության վայրում բժշկին 30% հավելավճար, ֆինանսական աջակցություն, իսկ իր բնակավայրից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ 50% Ընթացիկ տարում առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է շրջանային բնակավայրերի բուժանձնակազմերի համալրման այդ ծրագրում ընդգրկել պետպատվերով բուն ավարտող 7 բուժաշխատողի։ Դրա պահին ծրագրում ընդգրկված են 18 հոգի, ինչպես նաև 5-ը նախատեսում եք այդ Հայաստանի Հանրապետության տեղափոխվածներին էլ եւս ընդգրկեք մինչև իրանց 10 տարին դրանալը։ Մենք ունենք կնքված պայմանագիր շրջանավարտների հետ, համաձայն որ իրանք պարտավորվել են ավարտելուց հետո վերադառնան եւ աշխատեն նախարարի առաջարկած ուշ հաստատությունում։ Ծրագիրել ենք սահմանել միանվագ կտանք դրամական օգնություն 30000 դրամի չափով իրակենցաղային ծախսերը տեղափոխվելու ծախսել Ի հավելումն Լուսինե Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ ներկայումս բժիշկ մասնագետների կարիք է զգացվում Խաշաթաղի, Հադրութի, Մարտունու, Մարտակերտի եւ Շահումյանի շրջաններում։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի շրջանակներում Արցախում են ֆիզիկայի եվրոպական ասոցիացիայի Հայաստանում գործող նախագծի ներկայացուցիչները։ Կրկին լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախյան հերթական այցը Երևան Young Minds Երևանի երիտասարդ մտքեր նախագծի ներկայացուցիչները սկսել են 3 Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմադպրոցի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում, որտեղ հանդիպել են Մարտունու շրջանի 7 համայնքների դպրոցականների հետ։ Ֆիզիկայի Եվրոպական ասոցիացիայի Երևանի նախագծի ներկայացուցիչները աշակերտների հետ իրականացրել են մի շարք լաբորատոր փորձեր ֆիզիկայից եւ կենսաբանությունից։ Նախագծի մասնակից Նարեկ Հակոբյանի հաղորդմամբ ֆիզիկայի եվրոպական ասոցիացիայի Երևանյան նախագծի ներկայացուցիչները աշակերտների հետ իրականացրել են մի շարք լաբորատոր փորձեր ֆիզիկայից եւ կենսաբանությունից։ Նարեկ Հակոբյանի հաղորդմամբ ֆիզիկայի եվրոպական ասոցիացիայի նախագծերը միավորում են մի շարք երկրների ֆիզիկայի բնագավառի երիտասարդ մասնագետների։ Մասնավորապես հայկական նախագծի նպատակը Հայաստանում եւ Արցախում ֆիզիկա առարկայի հանրայնացումն ու նրա նկատմամբ հետաքրքրության առաջացմանը նպաստելն է։ Սպասելիքները շատ է, քանի որ ֆիզմատոպրոցը Ստեփանակերտին է շատ հայտնի է իր շրջանավարտներով, այսինքն Որակեր շրջանավարտներով, հուսով ենք երեխաներն էլ հետաքրքիր է լինելու։ Արցախում մենք 3 օրով ենք, ծրագիրը էքսպերիմենտներն են, այսինքն հարամաչելի, սկսած 5-րդ, 6-րդ դասարանից մինչև 12-րդ դասարան եւ ուսանողները նույնպես իրancs հետաքրքիր կլինի։ Արցախյան երկրորդ այցելության ընթացքում նախագծի ներկայացուցիչները նպատակ ունեն Ստեփանակերտում եւ Հանրապետության շրջաններում տեսական ու գործնական գիտելիքների հաղորդման միջոցով բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրության աստիճանը ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ։ Ինչքան հնարավոր համապարփակ գիտելիքներ տրամադրենք, որպեսզի ավելի հարստացած ինչ որ գիտելիքներով զինված դուրս գան ստեղից։ Դուր է գալիս երեխեքին ու սկսում են անդադ իրանք այդ փորձը իրենց ձեռքով անել։ Բոլոր երեխաները միշտ բնական գիտությունների նկատմամբ փոքր ժամանակ ավելի մեծ հետաքրքրություն են ունենում ու Արցախը դա այն տեղն է, որ միշտ մաթեմատիկոսներ, ֆիզիկոսներ են դուրս եկել ու ես կարծում եմ մենք ճիշտ հասցեով ենք եկել ու ճիշտ տեղում Ինչպես տեղեկացրել է մեր զրուցակիցը, այսօր նախագծի ներկայացուցիչները հանդիպելու են Քաշաթաղի շրջանի Այգեհովիտ եւ Հարակից համայնքների դպրոցականների, իսկ վաղը փետրվարի 16-ին Ստեփանակերտի համար 1 եւ 7 դպրոցների աշակերտների հետ։ Նման հանդիպումներ են նախատեսվում նաեւ Խարվաճառում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը փետրվարի 15-ից 17-ը կմասնակցի Մյունխենյան անվտանգության համաժողովին։ Համաժողովի շրջանակներում նախատեսվում են նաև երկկողմ հանդիպումներ տասնյակ երկրների արտգործնախարարների եւ այլ գործընկերների հետ։ Նշենք, որ այստեղ նախատեսվում է Զորաբ Նացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովի շրջանակում Զորաբ Նացականյանը կհանդիպի նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ամեն ինչ վկայում է, որ Մինսկի գործընթացը վերականգնելու փորձ է արվում։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով դրան նպաստում են Ալիևի եւ Փաշինյանի հանդիպումները, որոնք ոչ մի կերպ հնարավոր չէ պատահական անվանել։ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ տեղի ունեցող շատ բան նոր չէ։ Թափանցիկության բացակայություն, հակասական հայտարարություններ, պայմանավորվածությունների խախտում, նշել է փորձագետը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանցից շատ են տարբերվում, եւ այս ամենում մտահոգիչ է այն, որ թեև կողմերը խաղաղության պահպանման սկզբունքին են հետևում, այնուամենայնիվ նպատակները տարբեր են եւ նույնիսկ հակասական։ Բուրգլեվալանսի քաղաքապետ Մարլեն Մուրիեն հարաբերական գոհունակությամբ է վերաբերվում փետրվարի 5-ին Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ավանդական ընթրիքի ժամանակ նախագահ Մակրոնի կողմից հստակեցված դիրքորոշումներին։ Ապրիլի 24-ը հայերի ցեղասպանության ազգային հիշատակի օր հրճակելու մասին նախագահ Մակրոնի որոշումը ճիշտ է, հայտարարել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փոխնախագահը, նշելով, որ իր համերկրացիներից շատերը սակայն շարունակում են սпасել այդ ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մասին իսկական օրենքին, ժխտում, որ առանձնապես վտանգավոր է մեր տարածքում։ Արցախի վերաբերյալ հարցում Մարլեն Մուրիեն շատ բարձր է գնահատում հանրապետության նախագահի կողմից արված հստակեցումը, երբ նա առանց երկիմաստության ընդգծել է, որ Ֆրանսիան չի մատակարարում եւ չի մատակարարի զենք ու զինամթերք, որոնք Ադրբեջանի կողմից կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ լեռնային շրջաներում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։